Նախորbanությունների մասին համառոտ Բակո Սահակյանը Փարիզում հանդիպում է ունեցել Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի մի խումբ անդամների հետ։ Ազգային ժողովի նախագահը շնորհավորական նամակներ է ուղարկել ԱՄՆ կոնգրես։ Բանակցային գործընթացում որպես հակամարտող կողմ պետք է հանդես գա Արցախը։ Արցախի ընկերությունն ամփոփել է 11-ամյա գործնեության արդյունքները։ Մամլո ասուլիս Արցախի ազգային վիճակագրության ծառայությունում Մարիբուհի մի խումբ ուսանողներ այցելել են Ստեփանակերտի տուն ինտերնատ։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 14-ին Փարիզում հանդիպում է ունեցել Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի մի խումբ անդամների հետ։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, քննարկվել են Ֆրանսիա-Արցախ հարաբերություններին վերաբերող տարբեր հարցեր։ Նախագահը նշել է, որ Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունների զարգացումը հանդիսանում է Արցախի արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղություններից մեկը, շնորհակալություն հայտնելով շրջանակի անդամներին երկկողմ հարաբերությունների խորացմանն ու ընդլայնմանն ուղղված ջանքերի համար։ Նույն ախբերի համաձայն նույն օրը Բակո Սահակյանը Փարիզում հանդիպում է ունեցել հայ հեղափոխական դաշնակցության Ֆրանսիայի տեղական կառույցի ղեկավարների հետ։ Քննարկվել են Արցախի ներքին եւ արտաքին քաղաքականությունը, Արցախ սփյուռքամագործակցությունը, տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող տարբեր հարցեր։ Երկրի ղեկավարը պահանջված եւ օգտակար է համարել նման հանդիպումները, երախտագիտություն հայտնելով կուսակցության ներկայացուցիչներին Արցախի նկատմամբ հատուկ վերաբերմունքի համար։ Բակոսյանն նոյեմբերի 14-ին Փարիզում հանդիպում է ունեցել նաև Ֆրանսիայում Հայաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Հասմիկ Տոլբաջյանի հետ։ Նախագահը շնորհավորել է Հասմիկ Տոլբաջյանին պատասխանատու պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ նրան մաղթել արդյունավետ աշխատանք։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Արցախ-Ֆրանսիա կապերի ամրապնմանը վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է երկկողմ հարաբերությունների զարգացման գործում Արցախի եւ Հայաստանի դիվանագիտական առաքելությունների սերտ փոխգործակցությունը, այն համարելով նախանշված ծրագրերի հաջող իրականացման անհրաժեշտ պայման։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը շնորհավորական նամակներ է ուղարկել Դաշնային կոնգրեսի եւ նահանգային խորհրդարանների միջազգալ ընտրություններում ԱՄՆ մի խումբ օրենսդիրների։ Արցախի ժողովուրդը մեծապես գնահատում է ձեր աջակցությունը հայկական նշանակության հարցերում։ Հույս ենք հայտնում, որ ձեր հետագա գործունեությունը կշարունակի նպաստել մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության ամրապնմանը եւ ժողովրդների ազատ ինքնորոշման անկախտելի իրավունքի ճանաչմանը, նշված է շնորհավորական նամակում։ Միանշանակ կողմ եմ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում Հայաստանի նոր իշխանությունների տեսակետներին, սակայն մենք պետք է մեծ զգուշավորություն ցաբերենք, քանի որ անհրաժեշտ է լինելու հստակեցնել գործընթացում Արցախի եւ Հայաստանի բանակցելու չափաբաժինը եւ անելիքները։ Այս մասին ասել է Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը։ Հակամարտությունն Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև է եւ բանակցային գործընթացում որպես հակամարտող կողմ պետք է հանդես գա Արցախը, այլ ոչ թե Հայաստանը նշել է Վիտալի Բալասանյանը։ Ինչ վերաբերում է Դուշանբեում Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի միջև ձեռք բերված բանավոր պայմանավորվածությանը, ապա նա նշել է, որ ցանկացած նման հանդիպում կարևոր է, սակայն նրա համոզմամբ այդ պայմանավորվածությունն Ադրբեջանին անհրաժեշտ է եղել եւ Ադրբեջանն իր շահերն էր հետապնդում։ Նման համաձայնության գալը պայմանավորված է նաեւ ներքին խնդիրներով եւ ներքաղաքական որոշակի լարվածության արկայությամբ քանի որ Ադրբեջանում սոցիալական վիճակը գնալով վատարանում է։ Բացի այդ, Ադրբեջանը նաև փորձում է ժամանակ շահել տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներից հետևություններ անելու համար, նշել է Վիտալի Բալասանյանը։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը տարածքային բնույթ չի կրում եւ պատահական չէ, որ նույն Միլսի դիտարկմամբ հայ հասարակությունը չի ընդունում որևէ հերանեկար կապված տարածքային զիջումների հետ։ Այս մասին Ազատ Արցախ հանրապետական թերթին տված հարցազրույցում ասել է արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայլյանը, անդրադառնալով Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսի աղմկահարույց հայտարարությանը։ Ինչպես բազմիցս նշել է Արցախի հանրապետության նախագահ, ղարքավորման առանցքում պետք է լինի Արցախի ժողովրդի իր հայրենիքում ազատ եւ անվտանգ ապրելու իրավունքը, ասել է Մասիս Մայլյանը։ Նա նշել է, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ կայացած հանդիպման ժամանակ Իրենք հայտնել են իրենց դիրքորոշումը Արցախի լիարժեք մասնակցությամբ բանակցային գործընթացի Երակոմ ձևաչափի վերականգնման եւ բանակցային գործընթացի հետ կապված որոշ մոտեցումների վերանայման անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Բրազիլիայի տեղական մարմնի անցկացրած հերախոսամարաթոնին հավաքվել է 30000 ԱՄՆ դոլար։ Այս մասին հայտնել են Հայաստան համահայկական հիմնադրամից մանրամասնելով, որ դրամահավաքը մեկնարկել է նոյեմբերի 8-ին եւ շարունակվելու է մինչեւ փետրվար։ Աղբյուրի հաղորդմամբ ամենամյա հերախոսամարաթոնի մասնակիցներին ուղերձ է հղել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկակ Արշամյանը։ Արցախ հեկընկերության 11 եւ Սարսանք հեկի 40-ամյակի ներներված 3 Ստեփանակերտի Valex Garden հյուրանոցի հանդիսասրահում տեղի ունեցած հանդիսավոր միջոցառումը Վարսիկ Խարությունյանն է պատմում։ Արցախի էներգետիկ համակարգի առաջատար կառույցը Արցախ հեկ բաց բաժնետիրական ընկերությունն է։ Լինելով Արցախում էլեկտրաէներգիա արտադրող խոշորագույն ընկերությունը, այն ներկայումս բավարարում է հանրապետության էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի մոտ 64%-ը։ Ընկերությունը հիմնադրվել է 2007 թվականի նոյեմբերի 1-ին որպես Արցախեկ Փակбаժնետիրական ընկերություն, որի բաժնետոմսերի 100%-ի սեփականատերն ի սկզբանե Արցախի Հանրապետության կառավարությունն էր։ Սակայն 2008 թվականին այն վերակազմավորվել է Բազմբաժնետիրական ընկերության։ Ներկայումս ընկերությունն էլեկտրակայանի արտադրությունն իրականացնում է մեկ խոշոր Սարսանգհեկի եւ արդիական սարքավորումներով հագեցած 5 փոքր հիդրոէլեկտրակայանների միջոցով։ 40 տարի առաջ շահագործման հանձնված հիդրոէլեկտրակ Էներգոյակայանը մինչ օրս շարունակում է մնալ Արցախն էներգիայով սնուցող հիմնական աղբյուրը, ինչպես միջոցառման իր զեկուցման մեջ նշել է Արցախ հեկ բազմաժնի դիրական ընկերության տեխնիկական գծով տնօրեն Արմեն Գասպարյանը։ 93 թվականին, որ մենք եկանք, շատ մեկորներից վնասված, եսիմի յուղերը թափված, շատ վիճակ է։ Իշնորիվ մեր մասնագետներին, իշնորիվ Հայաստանի մասնագետներին այդ հեկվերականեց եւ 94 թվականի քաղաքին արդեն մյուս շրջաններին արդեն լույս էին տալի։ Արցախեկի հիմնադրումից հետո Արցախում սկսեց բուրըն զարգացում ապրել էներգետիկայի ոլորտը։ 11 տարվա ընթացքում Արցախեկի հաշվեկշռում Սարսանգհեկին միացել են եւս 7 փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ։ Անշուշտ ուշագրավ են նաեւ ընկերության այս տարվա ծրագրերը։ Այսպես 2018 թվականին Արցախ ՀԵԿ-ը նախատեսում է, որ เป զի միջին տարեկան ջրհոսքի ապահովման դեպքում էլեկտրաէներգիայի արտադրությունն անցնի 200 միլիոն կիլովատ-ժամի շեմը։ Ընկերության տնօրեն Վահրամ Բեգլարյանն իր ելույթում հավաստիացրեց, որ կան բոլոր նախադրյալները, որ เป զի մեր հանրապետությունը էլեկտրաէներգիա ներկրող հանրապետությունից վերածվի էլեկտրաէներգիա արտահանող երկրի։ 2009-2011 թվականին տեղի ունեցած բաժնետոմսերի 3 հրապարակային տեղաբաշխման արդյունքում մենք հնարավորություն ունեցանք ավելացնել կանոնադրական կապիտալը երկու անգամ 5 միլիարդ 100 միլիոն դրամից հասցնելով 10 միլիարդ 750 միլիոն դրամի։ Ընդհանուր հզորությունը 50 մեգավատից աճել է մինչև 79.5 մեգավատ։ Հզորության աճը կազմել է 60%։ Տարեկան արտադրվող էլեկտրակայանի ծավալը աճել է 120%-ով։ Արցախեկի եւ Սարսանգհեկի հետ կապված առաջիկայում նախատեսվում են նոր ծրագրեր։ Այդ մասին միջոցառման մասնակիցներին տեղեկացրեց ընկերության բաժնետերերի խորհրդի նախագահ հանրապետության նախագահի հատուկ հանրությունների գծով խորհրդական Արայիկ Հարությունյանը խոշոր հեկ փոքր ջրամբար, երկու ջրամբար, ամեն ջրաբարի տակ եւս երկու հեկ, ջրանցք, ջրանցքի տակ եւս հեկ, հետո ջրանցքի հին ջրանցքի վերանորոգում, այդ բոլորը պահանջելու են 75 միլիոն դոլարից ավելի ներդրում միայն այդ հատվածում։ Վարսիկ Արությունյան այսօր Այսօր Արցախի ազգային վիճակագրության ծառայության նախագահ Մանուշ Մինասյանը հրավիրել է Մամլո Ասուլիս ներկայացնելու ընթացիկ տարվա հունվար-սեպտեմբեր ամիսների սոցիալ-տնտեսական վիճակը հանրապետությունում։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Տնտեսության գլխավոր ցուցիչը համախառն ներքին արդյունքը ընթացիկ տարվա 9 ամիսների կտրվածքով աճել է, նշեց Մանուշ Մինասյանը։ Աճը գրանցվել է հիմնականում հանքարդյունաբերության հաշվին։ Համախառ ներքին արդյունքը 9 ամսվա կտրվածքով կազմել է 197.6 միլիարդ դրամ, իրական աճի տեմպը 12.2%, տնտեսական աճի հիմնական կրիչը, հիմնական շարժիչ ուժը, այսպես ասած, դա արդյունաբերությունն է, մասնավորապես հանքագործության եւ բացանքերի շահագործման ոլորտը ապահովել է աճի 4.7%-ային կետը, 1.9%-ային կետը ապահովել արտադրանքի հարկերը եւ 0.9% հուկուսային կետը կառավարում եւ պաշտպանության ոլորտը։ Ընդհանուր առմամբ 9 ամսվա կտրվածքով մեկ շնչի հաշվով արտադրված համախառն ներքին արդյունքը կազմել է 1 միլիոն 342 հազար դրամ կամ 2783 ԱՄՆ դոլար։ Տնտեսության ճյուղերից առավելագույն ցուցանիշ է արձանագրել բնականաբար արդյունաբերությունը կրկին հանքարդյունաբերության եւ բաց հանքերի շնորհիվ։ Այսպես, արդյունաբերական արտադրանքի շուրջ 60%-ը կազմել է հանքարդյունաբերությունը։ Մանուշ Մինասյանի խոսքով այդ աճի հետ կապված նվազել են տնտեսության մյուս ճյուղերի ցուցանիշները, այսինքն իրականում արտադրանքի ծավալները չեն նվազել, ուղղակի երբ դրանք համադրում են արդյունաբերության ավելի բարձր ցուցանիշների հետ, ապա նվազման միտումն ակնհայտ է դառնում։ Լրագրողների Լուծումների դիտարկմանը թե արձանագրված տնտեսական աճի պայմաններում բնակչության կենսամակարդակը շարունակում է նույնը մնալ ազգային վիճակագրության ծառայության նախագահը պատասխանեց Տնտեսական աճի որակ հասկացությունը, այսինքն դա այն ցուցանիշն է, երբ տնտեսական աճի այդ ցուցանիշները իր վրա ազգում է նաև բնակչությունը, այսինքն տնտեսական աճի ցուցանիշների հետ միասին բարձրանում է կենսամակարդակը։ Ես ձեզ հետ համաձայն չեմ, որ մենք կենսամակարդակի աճ չեն գրանցում, ճիշտ է նույն տեմպերով համաձայն եմ, որ նույն տեմպերով չեն։ Դա երևի թե այն թվերը, որ հրապարակեցի, ենթադրվում է, որ եթե մենք աճը հիմնականում ապահովում են, ասենք, հանքագործության ոլորտում, դա չի կարող վերել այն բարեկեցության նույնական մակարդակի աճին, ինչը մենք ունենք տնտեսական աճի ցուցանիշում։ Մանուշ Մինասյանը ներկայացրեց նաև ժողովրդագրական ցուցանիշները, մասնավորապես բնական աճը կազմել է 841 մարտ, ինչը 2%-ով զիջում է նախորդ տարվա ցուցանիշը։ Մեխանիկական հավելաճը նույնպես բացասական է, այն կազմում է 137 մարտ։ Նշենք, որ սրանք ընթացիկ տարվա 9 ամիսների ցուցանիշներն էին, ավելի ամփոփ եւ ընդգրկուն տվյալներ վիճակագրական ծառայությունը կունենա եւ հանրությանը կներկայացնի միայն տարին ամփոփելուց հետո։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Երեք Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում կայացել է բանաստեղծ Ռոբերտ Եսայանի «Թատերարվեստի երախտավորը» գրքի արցախյան շնորհանդեսը, նվիրված ԼՂ ժողովրդական արտիստ, Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան Պետդրամթատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Լեոնիդ Հարությունյանի 70-ամյակին։ Վաննովիկովի ռեպորտաժը։ Նախ նշենք, որ գրքի շնորհանդես ընթացիկ տարվա ամռանը կայացել է նաև Երևանում։ Բավականին աշխատատար հատորում, որը հեղինակը ենթավերնագրել է Հարցազրույց միջանկյալ դրվագներով ընդգրկում է Ռոբերտ Եսայանի հարցազրույցները տաղանդավոր ու ճանաչված ռեժիսոր Լեոնիդ Հարությունյանի հետ, ով թատերարվեստի բնագավառում ունեցած նշանակալի վաստակի համար բազմաթիվ պետական մրցանակների ու շքանշանների դափնեկիր է Արցախի ժողովրդական դերասան։ Ուսումնասիրելով թատերարվեստի վաստակաշատ գործչի անձնական արխիվն ու հարցազրույցները, Ռոբերտ Եսայանը փորձել է նրա գործունեության համատեքստում միաժամանակ իմասնավորս Արցախյան թատրոնի ներկայացնել հայ թատերարվեստի այն կարևոր իրադարձությունները, որոնցով նշանավորվել է Լեոնիդ Հարությունյանի բովանդակալից ստեղծագործական ուղին։ Հիմնականը հենվել եմ իր գրառումների վրա, փորձի վրա, վստահությունը, որ եկել է ինձ, որ այդ գիրքը լավ պետք է հաջողվի, ստացվի, նրանից էր, որ նրա գրառումներում կար հիմնական աշխատանքային փորձը, հետո զգացի, որ կերպ առնա կերտվում, որտեղ նրա զգացողություններն է ես արտահայտում, ամեն պահի ասենք մտորումներն է, ասենք փորձը, թատերական իր աշխարհում ունեցած փորձը։ Ի վերջո, գիրքն ավարտելուց հետո ես զգացի, որ հեւ ամբողջացած է, բայց նյութը ես ուղակի իմ բաժին եմ սպառել Նյութը շատ հարուստ է, ասենք կարող է մի գիրք էլ գրվի մի ուրիշ հեղինակի կողմից։ Թատերարվեստի նվիրալների համար է գիրքը, նաև ասենք, որտեղ դա ներքին նրբություններ կա վերարտադրված, որ երիտասարդ դերասանները կարող է չիմանան, ասենք, փորձի փոխանակման անհրաժեշտությունը կարող է լինել։ Գրքի հիմնական դերակատարությունը դրա մեջ է, որ ասենք թատրոնային նրբություններին ներքին աշխարհին ծանոթանա ընթերցողը։ Գիրքը ստեղծելու գաղափարն ինքնաբերաբար է առաջացել։ Իդեպ առարկայական կլինի նշել, որ յուր ժամանակին Կարինե Ալավերդյանը նույնպես իդեմս Լեոնիդ Հարությունյանի Արցախյան բեմի մասին պատմող գիրք էր հրատարակել։ Այդուհանդերձ հարցազրույցներն ու արվեստի գործչի արխիվային նյութերով հագեցած այս գիրքը ինքնատիպ բովանդակությամբ սկզբնաղբյուրի խորհրդի նշանակություն կարող է ունենալ թատերարվեստի երկրպագուների համար։ Այս դիտանկյունից է Լեոնիդ Հարությունյանը կարևորում գրքի բովանդակությունն ու նշանակությունը ինքնաբերաբար ուզեց ինչ որ մի հարցազրույց տպագրել ու մոտս ինչ որ կար ես դրանք տվել եմ այդպես ինքը աչքի անցկացրեց մեր ունեցած մեծերի մեր նախկին թատրոնի գորիֆեյների հետ շփումները ավելի որքից ոչ թե իմ անձի վերաբերյալ այլ այն ինչ որ եղել է նաև դրա շուրջ աշխատել եմ մաքսիմալ կերպով ներկայացնել այն շրջապատերը, այն շփումները, որ ես ունեցել եմ այդ հարցերի շրջանակներում։ Կան եւ ունեցել ենք դերասաններ, որոնք հանիրավի մոռացված են եղել կամ քիչ ուշադրության արժանի, ու ես աշխատել եմ, որ այս գրքում այդ վերհանվի։ Այդ իմաստով ինձ թվում է դա գիրքը ինչ որ բան արժի։ Շնորհանդեսին ներկայ են Արցախի գրական ընտանիքի ներկայացուցիչներ Լեոնիդ Հարությունյանի արվեստի երկրպագուներ ու ընկերներ։ Արցախի գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը ողջունելով ու շնորհավորելով գրքի լույսընծայման արդիվ նշել է, որ Լեոնիդ Հարությունյանը հայ թատերարվեստի երևելիներից է, ում բացառիկությունը բարձր գնահատանքի է արժանի։ Նրա խոսքով Ռոբերտ Եսայանին հաջողվել է հաղթահարել այն դժվարությունը, որն առաջադրում է նրա ընտրած բազմաբովանդակ թեման։ Եվ գրեց մի գիրք արվեստի երևելիներից մեկի մասին, Լեոնիդ Հարությունյանի մասին, որը որ, որ տրվատանքի արժանի երևույթ է։ Լեոնիդ Հարությունյանը բացառիկ երևույթ է մեր արվեստի պատմության, մեր իրականության մեջ։ Նա մեր կողքին է եւ մեզ թվում է թե սովորական մի մարդ է։ Այդպես չէ։ Նրա մեջ կա մեծ մարդ, մեծ հոգի։ Դու կյանքի հետ ես, դու Արցախյան շարժման ամենաակտիվ գործիչներից մեկն ես, առաջին օրից մինչև այսօր, ու երբեք ոդկդ դուրս չդրեցիր, Որովհետև դա ոչ միայն Արցախն է, այլ Հայաստանի ամենացավոտ, ամենաթեժ կետն էր ու մշտապես դու եղար այդ կետում, ու այդ թեժությունը վերածեցիր արվեստի ջերմության, վերածեցիր արվեստի սիրո։ Միջոցառմանը ժողովրդական արտիստ Լեոնիդ Հարությունյանի գործունեությունն ու թատեր արվեստի երախտավորը գիրքն արժևորող ու կարևորող խոսքեր են հնչել նաև գրականագետ Սոկրատ Խանյանի, գրող ազգային ժողովի падգամավոր Վարդգես Բաղարյանի, բանաստեղծ Դավիթ Միքայելյանի եւ ուրիշների կողմից։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի Պետական համալսարանի լրագրության եւ գրականության ամբիոնի նախաձեռնությամբ առաջին կուրսի մի խումբ ուսանողներ ացելել են Ստեփանակերտի տուն ինտերնատ։ Ուսանողները տուն ինտերնատի բնակիչների համար հանդես են եկել բանաստեղծություններով, երգերով, նրանց բաժանել քաղցրավենիք եւ մրգեր։ Համալսարանի լրագրության եւ գրականության ամբիոնի դոցենտ բանասիրական գիտությունների տեխնացու Զինայդա Բալայանի խոսքով Իրենք բարբերաբար այցելում են տուն ինտերնատի բնակիչներին։ Այսի նպատակն է տեղի բնակիչների հոգիներում ջերմություն եւ լույս սփռել, ինչպես նաեւ մեր հայաբարբար երկով ասմունքով ուրախացնել նրանց, ասել է Զինայդա Բալայանը։ 3 ժամը 19:45-ին Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում տեղեկություն է ստացվել Մարտակերտի շրջանի Հաթեր քամանքի տարածքում տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային պատահարի մասին, որի հետևանքով ավտոմեքենայում գտնվող երկու ուղևորները տեղում մահացել են, իսկ վարորդը ստացած ծանր մարմնական վնասվածքներից մահացել է Մարտակերտի շրջանային բուժմիավորում տեղափոխելու ճանապարհին։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Սոտ Քարվաճար ավտոճանապարհին տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Ստեփանցմին դալարս անցակետը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Վրաստանում Հայաստանի դեսպանատունը Facebook-ի իր էջում տեղեկացնում է, որ անցակետի ռուսական հատվածում կա բեռնատարների որոշակի հերթ՝ մոտ 500 մետր։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած եղանակ, տեղումներ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1-ից 6, ցերեկը 7-ից 12 աստիճան տաքություն։